ya sa mu faɗi daidai kuma mu aiki da daidai don haka mu baƙi ne a karan hari duk da mukan gabatar da wa'azoji a wurare daban-daban mukan je garuruwa wa'anda ba ma mallamawa ba mun je wasu garuruwan to don haka insha Allahu yau bakuntakan mu ta kama wannan gari na mallamawa Allah madaukakin sarki ya samu amfana da abin da za mu ji na wa'azi kuma kafin gabatar da wanda zai fara wa'azi shine malam mansur za mu kirawo mai karatu ya gabatar mu da karatun wasu ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma domin mu ci gaba da karatu allah madaukakin sarki ya samu dace malam nafi'u suleiman daga garin tsagero zai fara yi mu karatu akaramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وعاتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. na'am malam na fi Allah shi saka da alkarinsa a'udhu billahi samir alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati amalina man wa man yudlil fala hadiya lahu wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutanen wannan gari mai albarka wato garin mallamawa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa mun bakunce ku ne don gabatar da wazi na addinin musulunci saboda cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa zakir fa inna zikira tamfa'ul muminin wato ka tunatar domin ita tunatarwa tana amfanin mumini to insha Allahu za mu gabatar da wannan wazi na musulunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sa mai girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za mu yi amfani da wannan addini na musulunci mai tunatar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tunatar To, Allah subhanahu wa da ya halicce mu, wato mu ‘yan Adam, bai ban mu haka nan ba, sai ya aiko mana da manzansa, shi ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi masa wahayin alkur'ani mai girma. Shi yasa Allah subhanahu wa sai ya hiɗi makasudin halittar mu. wato ba ya halicce mu haka nan bane ba zo duniya mu ci mu sha mu mutu shikenan a Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wato bai halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mashi wannan shine makasudin halittar yan adam da su da aljannu to saboda haka ya zama wajibi ga duk wanda ya zo duniya ya san cewa to gawa makasudin da Allah ya sa ya halice shi don ya bauta mashi don ya bauta mashi shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu don bauta mashi sai ya turo mana da alkur'ani mai girma wato magana Allah subhanahu wata'ala wanda za mu amfani da shi mu bauta mashi kuma sai ya turo shi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yemo mu bayani mu al'umma shi yanda zamu ma'amalanci wannan alqur'ani har mu san yanda zamu bauta ma Allah subhanahu wataala mu rayu a duniya cikin jin daɗi cikin bauta Allah subhanahu wataala cikin yardarsa sannan kuma idan mun mutu sai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shigar da mu aljanna saboda mi saboda mun bauta mashi saboda duk wanda bai bauta ma manzan Allah Allah subhanahu wata'ala ba ta yanda manzan Allah ya koyar to Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tanaji gida biyu da aljanna da wuta Allah sa mu aljanna shi Allah sa mu bauta ma Allah yanda ya kamata a cikin addinin musulunci wato da ilimi kuma shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa ma jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mana sai ce ma uridu minhum ba wai ina son simani ma uridu minhum ba ina so daga wajen su bane min rizqin wani arziki wanda za su tara ma uridu ayyubi mu ba ina son su ciyar da ni bane a'a shi Allah subhanahu wata'ala ne huwal khaliq huwal raziq shi ya halitta baki ɗayanta kuma shi ke arzikawa huwal ganiyu kuma shi ne alganiyu to Allah subhanahu wata'ala kuma yadda za a yi mai bauta sai ya aiko manzan Allah sai zaben masa addinin musulunci shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna dina inda Allahil Islam inna dina inda Allahil Islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريء الحساب نعم Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna dina inda Allahil Islam lalle addini a wajensa wato addinin da mutum zai bi wanda yake shine addinin Allah shine addinin da Allah ya yarda da shi al-islam to shine musulunci musulunci to shi musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhid shine sallama ma Allah subhanahu wata'ala miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi wannan shine babban aikin ka kadaita Allah wajen halittun shi da wajen yi masa bauta da wajen sunayen shi da siffofin shi al lillahi bi tauhid wal inqiyad lahu bi da jawuwa zuwa ga yi mashi da'a wato duk abinda da Allah subhanahu wataala ya ce ayi a cikin alqur'ani mai girma sai a yi shi abin da ya ce a bari cikin alqur'ani mai girma sai a bar shi duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi za ka ga manzan Allah tsira da amincin Allah wanda Allah ya ba littafin sa don ya sanar da mu to ya bayyana yadda za a yi to sai abu ta yanda manzan Allah ya ce ayi sai a yi don a samu tsira ranar gobe kyama in kuma Allah ya ce a ba abu to sai a bar shi wa shine wal inqiyad lahu da'a da jawuwa zuwa ga yi masa da'a wal kulus min shirki da kuma tsarkaka daga shirka mutum kada ya kuskure ya shirka dillahin da mutum za yi duniya to a hirɗin shi da ya yi shirka mecece shirka ita shirka shi ita ce kishiyar tauhidi shi yasa duk musulmi ya san ginshikan musulunci guda biyar ginshikan musulunci guda biyar ko a ce shika-shikan musulunci guda biyar ko 'yan yara waɗanda ke firamare ana koya musu shika-shikan musulunci guda biyar tauhidi sallah azumi zakka hajji su ne guda biyar dukkan musulmin duniya sai ya yadda da waɗannan ya yadda ya amince ya kankance cewa i eh haka ne na farkonsu shine tauhidi tauhidi tauhidi sallah to zan ɗauki wannan ginshiki na farko kamar yadda na ce ginshikan musulunci guda biyar ne na farko tauhidi shine ta Allah wajen bauta da wajen halittun da ya da kuma wajen sunayen shi da siffofin shi na biyunsu ginshiki na biyu shine yin sallah alhamdulillah mu shaida ne gaskiya da muka zo garin nan mai albarka mun ga cewa iya akwai albarka, saboda mi muna zaga a garuruwa da yawa saboda cika wannan umarni na manzan Allah da yake cewa ku isar mani addini na koda da aya ɗaya ce to dama abin da ake so bayan mutum ya yi ƙoƙari ya ilimi ya yana ƙoƙarin bin Allah subhanahu wata'ala kuma ya sanar da iyalan shi ko ya sa su makaranta to kuma sai hito waje yan uwan shi na kusa da shi sai ya rika tunatar da su addinin musulunci to wannan muna yin haka gaskiya to amma wannan gari ina ganin zuwan mu ta farko wannan amma ko nan gaban ku wannan kada ji muna mun sha zuwa kada ji to gaskiya nan garin mun yi alfahari da abin da muka gani na yadda aka cika masallacin nan wajen sallah kun ga ita ce ginshikan addini na biyu ga iyayenmu manyan mutane irin siliman da sauransu sannan kuma ga matasa irinmu irinmu wanda wani garin idan ka ji sai ka ga matashi bai ɗauki sallah wani abu amma nan garin gaskiya alhamdulillahi mun ga matasa sun riƙe addini Allah ya ƙara taimakawa to shi ita sallah ita ce ginshiki na biyu sannan sai azumi azumi shine ginshikin addini musulunci na uku duk wanda yake da ikon yin azumi idan azumin watan ramadana ya yi to wajibi ne ya yi shi in ya ce bai yadda to ya kare ginshikin addini ɗaya kenan duka wanda ya kare ginshikin addini to addinin shi bai zanna ba kenan bai da cikakken addini daga nan sai zakka wanda yake da ikon hidda zakka to wajibi ne shi ma ya hidda saboda mai ginshikin addinin musulunci na hudu ne ita zakka ana hidda ma kuɗi kuma ana hidda ma kayayyakin noma waɗanda aka noma kamar yadda na san garin nan akwai malamai to sai mutum ya ƙara matsan malamai don ya san ya rika hita haƙƙin zakka saboda mu dama mun zo ne don tunatarwa shi wa'azi ba za a koya ma komi ba a'a za a tunatar da kai ne wani abin ma duk ka san shi idan ka ji sai ka samu lada ko wani abin ka san shi amma ka dan manta sai a tuna ma to wannan shine zakka na biyar kuma shine aikin hajji ga wanda yake da ikon zuwa yana da lahiya kuma yana da kuɗin da zai ce to wajibi ne ce in bai je ba ya karya ginshikin addini ɗaya Allah sa mu dace to saboda haka waɗannan guda biyar din tauhidi sallah azumi zakka hajji ne ginshikan addinin musulunci idan ka karya ɗaya gogo ka ce baka yadda da shi ba to kai ba cikakken musulmi bane ba kenan musuluncin kama bai amsuwa saboda dole ka yi yadda da su gaba su ka yi aiki da su malamai suka ce guda biyu tauhidi da sallah su ne ko da yaushe matukan mutum yana da hankalin shi to dole ne ko da yaushe ya amfani da su amma azumi akwai lokacin da kila baka yan azumi kila likitoci sun ce kada ka yi azumi in kai azumi za ka mutu kaga wannan dole ka kiyaye lahiyarka sai dai ka ciyarwa akwai mata waɗanda ke cikin al'ada su ma lokacin ba za su yi azumi ba sai sun gama sannan su ci gaba sannan kuma akwai tsaihi haka zakka sai mai iko wanda ya noma abin da zai iya hida haka aikin haji sai mai kaddara mai kuɗi wanda zai iya zuwa amma guda biyun nan tauhidi sallah to su kowa ba a ɗauke ma kowa ba matuƙa yana da hankali to zan yi amfani da wannan yi magana ne kan tauhidi menene tauhidi shi tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wata'ala wato haƙƙin Allah ka bashi saboda shi Allah subhanahu wata'ala ne ya halice mu Allah ta'ala kalaqana wa razaqana wa lam na mahala bal arsala ina na rasulan mana ta rasula man man ata rasula da kalan janna wa man asahu da kalan nar to shi tauhidi shine mutum ya ta Allah subhanahu wata'ala wajen haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya wani duk duniya sai Allah ka da wannan Allah subhanahu wata'ala shi ke halittawa shi ya halitta kowa shi ke hiddo da rana daga gabas ta faɗi yamma, shi ke kawo yanayi na sanyi na zahi da damana, shi ke ba da ruwan sama, shi ke komi. Kai mocin da za ka yi sai Allah subhanahu wa ta'ala yadda, idan bai yadda ba za ka iya ba. Shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kare ka kuma. ga masifu da wasu tuntunu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san komi shi yasa ya zama wajibi mu yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi shi Allah mai haƙuri ne sai ya ce kada a yi kaza sai kuma mu mu ‘yan adam sai ya ƙyale mu inna rabbaka labil mursad Allah subhanahu wata'ala yana nan madakata ko nan bai kama ka ba kana ta abin da ka ga dama to zaka je ka tadda shi akwai ranar da zaka mutu Allah sa mu cika da imani to shi tauhidi ya kasu kashi uku kamar yadda ce tauhidi shine kaɗaita Allah subhanahu wata'ala wajen ayyukan shi fi af'alihi wato ayyukan da yayi shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi rana shi yayi wata shi yayi ka shi yayi kowa to ka yadda da wannan ka ci kadai yayi kada ka hada shi da kowa sannan kuma fi af'alil ibad wato shine tauhidul uluhiyya tauhidin abinda Allah ya shine na rububiyya tauhidin rububiyya shine na daya na biyu kuma ne tauhidul uluhiyya wato ayyukan mu mu bayi wanda za mu yi ma Allah Allah ya ce ai mai sallah to mi mai shi kadai dan neman yarda shi ba dan wani ya gani ba ba dan a ce mu musulmai bane ba a'a dan Allah za ka yi bil ikhlas da tauhidi da tsoron Allah saboda mi dan ya gafarta ma ya saka aljanna shi to na bi kenan na uku Allah subhanahu ta’ala yana da sunaye yana da siffofi kamar idan ka ce Allah shi ne sunan Allah babba ar-rahman shi ma sunan Allah ne ar-rahim shi ma sunan Allah ne al-maluk duk waɗannan sunayen Allah ne ar-rahman mai rahama gaman miya kowa sai ya ba ku sai ya bashi da mai bauta mai da wanda ma kahuri ne bai taba sallah ba sai Allah ya bashi arziki sai Allah ya bashi lahiya ita wannan ita ce rahama akwai arahim shine mai kyauta a lahira wato mai jin kan bayan shi wannan shine in ba wanda ya bauta ma Allah ba to ba za a yi mashi rahim ba ranar lahira kenan sai waɗanda suka bauta mai sai Allah subhanahu ta'ala yi musu rahama ya sa su aljanna Allah sa muna cikin su wanda kuma ya kafirce ma Allah to lokacin ba shi ba a rahim amma duniya Allah yana iya bashi saboda ita duniya Allah bai ɗauke ta bakin komi ba kowa yana iya bashi amma abin da ake so kai musulmi ka dage ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala ka yi tauhidin nan guda uku sannan akwai sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda ba mai shi laysa kamislihi shay'un wa huwa samil alim ba wani mai wannan siffa sai Allah subhanahu wata'ala to ka yadda ka amince siffa Allah subhanahu wata'ala ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan sa shi yasa idan za a da za ka ga an daga hannu sama Allah yana sama sama al'arshin can saman bakwai can Allah subhanahu wata'ala yake to amma yana tare da kowa da komi da ilimin shi ilimin shi ya haɗa komi kaga wannan siffa Allah ce Allah subhanahu wata'ala ya san komi komi ake kai ba mu ba 'yan adam mutane da aljanu ƙwari da wata ƙwaya wadda ke cikin ƙasa wadda za ta hito da wani ganye wanda zai faɗo komi Allah subhanahu wata'ala ya san shi shi yasa Allah subhanahu shi ne mai ilimi alim Allah subhanahu wata'ala ilimin shi ba mai ilin shi cikin wannan al'umma kuma ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi shi ko Allah dama duk wata siffa ta shi to laisa ka misli yi to saboda haka yana da kyau ko ku wajibi ma ne mutum ya riƙe ginshikin addinin nan na musulunci na farkon shi yasa idan mutum ba musulmi bane ba zai shiga musulunci kalmar da za a bashi ita ce kalmar tauhid wato kalmar kaɗai ta Allah wace ce sai a laƙana mashi wato a ce ya ce la ilaha illallah a ce ya ce a an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan kalma ita ake shiga musulunci da ita to kuma ita ce kalmar tauhid ita ce ginshikin musulunci na farko la ilaha illallah wato babu abun bautawa a sa cancanta da gaskiya sai Allah shi Allah shi kada ya cancanta abota mai duk da ana bauta wasu abubuwan wani zai je ya bauta mu gunki kai yanzu ma wasu shanu suke bauta ma kamar mutanen indiya wasu ma wani bera za su kama su rika bauta mai komi saboda mai shaidan ya yi alkawalin su ya batar da yan adam su saboda ko ta wani bangare sai ya kawata musu wani abu sai su ɗauka su bauta mai Allah shi kare mu Allah sa mu bauta ma Allah shi kadai to saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai za a bauta ma shi ne tauhidul uluhiyya na biyu kasancewa kuma ka yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke gudanar da komi shi ke jijiyo al'amura kuma shi ya halicci komi shi ya halicci kowa sannan kuma ka yadda yana da suna yana da sifofi kuma sannan sunayen shi da sifofin shi ba mai irinsu kuma da ka ji an ce ma wani rahamanu to ai sunan shi abdurrahman bawan mai rahama ko duk ana danganta wannan al-aziz abdurrazik duk danganta ake da Allah subhanahu wata'ala amma dai mai abin shine Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka ce ita la ita kalmatu shahada wato shaida babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah subhanahu wata'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma sannan annabi muhammad shine manzon Allah wato wannan kalmar ita ce dewar laraba suka ƙi yadda su yi saboda da sun yi sun san abin da suke saboda su laraba ne sun san abin da suka ce dan ka ce la ilaha illallah to ba za ka ƙara bauta ma wani babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah shi kadai za a bauta ma wa anna muhammadu rasulullah kuma bautai yadda manzon Allah ya ce a yi yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar a yi haka za a yi in dai mutum yana son ya samu lada saboda mi shi Allah shi ya aiko ma manzansa da alkur'ani mai girma shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara yadda za a yi aiki da shi Allah samu dace to shi tauhidi yana da falala ɗaya daga cikin falalar tauhidi to Allah saka alkhairi ita ce duk wanda ya yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai za a bauta ma kuma bai hada Allah da wani ba wajen bauta a'a dan Allah yake yi ba dan wani ba to wannan mutum ne ko da ya yi wani laihi a duniya to ba zai dawoma ba cikin wuta na ɗaya kenan shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ƙala la ilaha illallah yabtaji bi zalika wajhullah kalar janna au kama sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda ya ce la ilaha illallah ya hidu wannan kalmai babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma da ya hidi ya yadda ya sakankance cikin zuciyar shi cewa haka din take sannan ya yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren shi ne wato ta hannun shi ta yadda ya ce haka za a yi ibada to wannan ba zai dawoma cikin wuta ba ba zai dawoma ba sai ya shiga aljanna sai dai kila ya yi wani lahi duniya wanda bai kamata ya ba wanda Allah ya hana to wannan ana iya ɗan kai shi wuta kila ya ɗanyi shekaru tunda idan an je lahira ba ranar dawowa yan aljanna idan sun shiga aljanna Allah sa muna cikinsu to ba ranar hita su kuma yan wuta idan mutum ya rike tauhidi bai yin riya wato riya shine kai bauta ma Allah dan wani ya gani sannan abinda Allah yake so a yi mashi ta ɓangaren tauhidi ta kaɗe tashi to kana yi to ba za ka dawoma cikin wuta ba saboda haka tauhidi yana da falala wadda wanda bai da tauhidi to ba zai same ta ba ana nuna mani lokaci yayi insha Allahu wanda zai yi wannan wa'azi shine malam bature dauda zai zo ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alayk to assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi malam mun saurari nasiha musamman kan abin da ya shahi kyakkyawa alaka tsakanin bawa da wanda ya halicce shi shine Allah maɗaukakin sarki Ah, don haka muna fata Allah ya sa amfani da abin da muka saurara daga bakin malam Mansur wanda zai gabatar da wa'azi na gaba shine malam Bature Dauda shi ma insha Allah daga garin Tsagero a karamakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد ‘yan uwa na wannan gari na mallamawa da wanda muke tattare da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa malam mansur da ya gabatar da nasiha Allah ya saka da alkhairi ya yi magana a kan abin da ya shahi tauhidi wanda shi ne tushe na wannan addini na musulunci wato ya kasance ɗan adam ya ta Allah a cikin duk abin da zai yi na bauta da abin da yake nau'i ne na bauta ya kasance ga Allah kaɗai ake yin shi Allah ya ba mu ikon tabbatar da haka mai ahalari na cewa awwalu ma ya yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da yake ba ga wanda yake mukallafi shine baligi shine tasihu imanihi ya kyautata imaninsa ya inganta imaninsa shine wancan tauhidi da aka yi magana sai mala ya ce thumma ma'arifatu ma yuslihu bihi da aini daga nan <clears throat> sai ya je ilimi ya san abin da zai kyautata farillarsa ta ainihi gyara farillarsa ta ainihi mece ce farilla ta ainihi saboda ita farilla akwai fardu kifaya akwai fardu aini fardu kifaya shine wani abin da yake dole amma wani na ɗauke ma wani kamar sallar janaza idan aka samu wani bawan Allah ya rasu a cikin wannan gari dole ne a yi mai sallah dole ne a yi mai sallah wannan ne wajibin kowane musulmi wanda Allah ya ɗora shi ga kowane musulmi to amma idan aka samu wani bangare na musulmi suka aiwatar da wannan sallah sun ɗauke masauran dole ne kowane gari a samu garin musulmi akwai sha'air wato wasu alamu da suke nuna akwai musulunci a garin kamar kiran sallah na daga cikin sha'air na musulunci kina dole ne a gari a kira sallah in dai gari ne na musulmai idan aka samu wani masallaci ya kirawo sai wani bai kirawo ba to suna iya ɗauke masauran akwai fardu kifaya akwai fardu aini don haka fardu kifaya shine farillar da wani na ɗauke ma wani farilla ce amma idan wasu suka yi to sun ɗauke masauran ita kawo fardu aini kowa ta shahe shi Shi ne kamar tauhidi da muka ce to malam yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farz aini to daga nan sai ka ciratu ka yi ilimi na sanin farallaka ta ainihi Shi shine sallah shine azumi ne zakka biyayya ga iyaye hukuncin makwabtaka yadda ake kasuwanci yadda ake zamantakewa ta aure da sauran ibadu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kallafa su ga musulmi to wannan wajibi ne musulmi ya je ya ilimi na waɗannan abubuwan shi yasa mai alari ga baki ɗayan alari sai ya tsaya a sha'anin abin da ya shahi sallah shi yasa malamai ke mai kirari rariya matatan sallah kenan idan dai ka san alari to gwargwado kuma za ka san wani abu da ya shahi sallah to yanzu mun mun san tauhidi yadda za mu kaɗai ta Allah mu bauta mu Allah shi kaɗai to sai mu zo